بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم دان ابن ماجه من روايت qilgan hadislarda Rasululloh marhamat qiladilarki Yawmul jum'ati sayyidul ayyam va a'zamuha indalloh. Juma kuni bu kunlarning sayyidi va Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' kunlardan. Wa huwa azamu indallohi min yawmil fitr va min yawmin nahr. Bu Qurbon hayiti kunidan ham kerak bo'lsa, qadri Allohning huzurida baland bo'lgan kun deyildi. Alloh subhanahu va taolo bu juma kuniga 5 ta xislatni yozib qo'ydi. Ya'ni mana shu juma kunida Alloh taolo yaratildi. Alloh taolo Odam alayhisalomni jannatdan juma kunida chiqardi. Odam alayhisalom juma kunida vafot etdi va qiyomat qoyim bo'ladigan kun ham mana shu juma kunida bo'ladi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modamiki bu harom bo'lmasa Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Mana shunday muborak kunda o'tiribmiz. Alloh taolo duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin va barcha so'rayotgan shariy talablarimizni Alloh taolo ado etgan bo'lsin. Ali ibn Abi Talib karamallohu vajhga marhamat qiladi. Juma kuni kiradigan bo'lsa, shayton o'zini yordamchilari bilan bozorlarda yuradi, payt poylar. Ya'ni odamlardan ana shu juma namoziga chiqishlikdan chalg'itishlik uchun tijoratini yoki odamlar bilan qilgan muomolasiga bir aralashadiki, juma namoziga chiqmasligiga harakat qiladi. Lekin farishtalar ham bekor turmaydi bu kunda deydi Ali Karim Allohu vajha masjidni eshigining tagida o'tirishadi, kirgan odamlarning hisobini qilib. Har bitta kirgan odamda ismi yoziladi deydi Ali roziyallohu anhu tomonidan. Va qaysi bir kishi juma kunida masjidga tahorat olib keladigan bo'lsa, imom chiqqunga qadar imomga yaqin joyga o'tirsa, sukut saqlasa va lag'v so'zlarni gapirmay o'tiradigan bo'lsa, bu kishiga har bitta qilgan ibodatiga ikki barobar ajr beriladi. Endi qaysi bir kishi imomdan uzoqroq o'tirsa, eshitsa, sukut saqlab, bekorchi gapni gapirmasa, bitta ajr bo'ladi. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa yo imomga yaqinlashmasa, tashqariga chiqib, ya'ni uzoq bo'lgan holatda lag'v so'zlarni gapiradigan bo'lsa, mav'izaga quloq solmasdan unga bitta gunoh bo'ladi. Ya'ni masjidga kirgandan keyin sukut saqlab, mana shu yerda gapiriladigan amr ma'rufga quloq solishlikka ishora bor bu yerda. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa, imomdan uzoq o'tirsa, mavzuga quloq solmasdan umuman dunyo gapi bilan gaplashib o'tiradigan bo'lsa, bu odamga ikkita yuzir, ikkita gunoh yoziladi deydi. Mana alhamdulillah juma namoziga hali 1 soat vaqt bo'lishiga qaramasdan bu yerga kelganlarga Alloh Alloh taolo rozi bo'lsin kelganlardan ana shu amri ma'rufda yashaman deb kelganlar o'tiribdi. Modomiki bu yerda endi imomga qanchalik yaqin uzoq o'tiribmiz, bu o'sha kelgan mahamizga bog'liq. Sukut saqlab o'tirsak, diqqat qilib eshitadigan bo'lsak, albatta ajrdan bu o'tirishimiz xoli bo'lmaydi. Ya'ni siz bilan biz bu yerga kelishimizga Alloh taoloning roziligi bo'lgandan keyin boshqa dunyoviy so'zlarni, dunyoviy xayollarni tashqarida qoldirib kelgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu juma fazilati edi. Mana endi qissaga qaytadigan bo'lsak, o'tgan suhbatimizda siz bilan mana ikki suhbatni mobaynida Musa alayhissalomning qissasini gaplashyapmiz. Qisqacha takrorlashib qo'yadigan bo'lsak, Musa alayhissalom mana aytdik Banu Isroildan edi. Banu Isroil Misrda yashar edi. Yusuf alayhissalom iqtisod vazir bo'lib turgan paytda Yaqub alayhissalom o'zini 11 ta aka-ukasini Misrga kelishligini taklif qildi. Ular ko'chib kelishdi va Banu Isroil Yusuf alayhissalomni hurmatidan Misrda shohlardagi umr ko'rishdi. Lekin o'rtada ana shu Yusuf alayhisalom tirik bo'lib turgan paytdagi Fir'avn Yusuf alayhisalomni hurmat qildi, Banu Isroil ham hurmat ko'rdi. Undan keyingi o'yga kelgan ikkinchi, uchinchi Fir'avn Banu Isroilni xor qildi. Ularni qullarimni deb e'lon qildi. Erkaklarni sahrolarda, tog'larda, toshlarda qul singari ishlatar edi, ayollarini cho'ridek foydalanishardi, xohlaganda foydalanishardi ayollardan. Mana shunday hol bo'lib turgan paytda e, Firavn tush ko'rar edi. Tushida ana shu Falastin tomondan bir o't kelib Misr diyorlarini kuydirib ketadi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. O'zini qo'g'oldidagi sehrgarlar bilan maslahat qilganda ular aytishki, Banu Isroildan bir odam tug'iladi, seni halokatingga sabab bo'ladi. Ana shu bola tug'ilmasligi uchun Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloqni so'yishlikka buyurdi. Ya'ni Yuzabbihuna abnaakum va yastahi nisaakum va fi zalikum bala'un min robbikum azim. Alloh taolo Banu Isroilga bergan ne'matini minnat qilib aytadiki, eslanglar, ular sizlarni erkaklaringizni so'yib, ayollaringizni tirik qo'yar edi. Mana shu narsa Allohning qattiq balosi bor ustingizlarda. Musa alayhisalomni onasi mana tug'ilganda ehtiyot qilib solib oqizib yubordi Nilga, Fir'avn uyida katta bo'ldi. Alloh taoloda taqdir ekan, faalu lima yurid. Alloh taolo xohlagani qiluvchi zot ekan. Ana shu Fir'avnning halokatiga sabab bo'ladigan Musa alayhisalom Fir'avnning uyida katta bo'ldi. Bu Alloh taoloning mashiyati har qanday mashiyatdan ustun turishligi. Hazar qadardan hech qachon saqla olmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, ming ehtiyot bo'laylik, baribir Alloh taoloning aytgani bo'ladi. Mana Musa alayhisalom odam o'ldirib qo'ydi, Madiyanga ketdi. Madiyanda Shuayb alayhisalomga kuyov bo'lganini aytdik, Madiyan qishlog'ida. va u yerdan Alloh taolo 10 yil yashagandan keyin Misrga qaytib kelayotganda payg'ambarlikni u kishiga in'om qildi. Va bir qancha mo'jizalar bilan quvvatladi, sehrgarlar bilan bo'lgan o'rtadagi bahsini mana o'tgan suhbatda gaplashgan bo'ldik. Bugungi yetib kelgan joyimiz ana shu sehrgarlar Musa alayhissalomni hassas yerga tashlangandan keyin, ularda qilgan sehrlarni yutib tashagandan keyin bu sehr emas, Allohning mo'jizasi ekanligini guvohi bo'lishdi va ulqiyas saharatu sujjada. Sehrgarlar sajdaga uloqtirildilar. Ya'ni Alloh taolo ularni yiqitdi. Firavun bu mag'lub bo'lib qolishligida o'zini yo'qotib yo'qotib qo'ymadi, dovdirab qolmadi. Balki ana shu haligi qo'rqoq birinchi mush ko'tarib degan so'z bor bizda. Kuch ishlatishlik, zo'ravonlik qilishlik inson nohaq bo'lganda boshlaydi bu bir hunarini. Hujjatlashib, dalillash olmay qolgan paytda mush ko'tarishga o'tiniladi, Shunday emasmi? Bu sizlarni kattalar ekan dedi. Sizlarga sehrni o'rgatibdi dedi. Mana shu Banu Isroilda Misrdan chiqarib ketishlik uchun sizlarga u sehrni o'rgatibdi, sizlar ittifoq qilyapsizlar. Men sizlarni teskarachasiga kesib azoblayman dedi. Ya'ni chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Bu yana shu azobda bir qattiq turlardan ekan. Shunda sehrgarlar nima deb javob berishdi? Mana Firavnlarga qola amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr. birdaniga sajda qilishib yuborganda 40 ta sehrgar. Fir'avn bu yutkizib qo'ydi. Ishangan odamlar iymon keltirib yuborganda sizlar sehrgarlarga men sizlarga hali ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi hali? Ya'ni haddidan oshishlikda tug'yonda cho'qqisini ko'ringki, iymon keltirishlik ham uning maslahati bilan bo'lishi kerak. Haq ustida ota bilan ona bilan maslahat qilinmaydi. Alloh taolo harom dedimi? Men dadamdan so'rab kelachi borib, nima derkin degan gap ketmaydi. Namoz o'qish kerak deganda bir maslahat qilib jo'ralarmi degan gap ketmaydi. Mana aytdik, hayotga kelib yashab yutgan odamlardan bittasi mana shu 40 ta sehrgar bo'ldi. Chunki ertalab kofir edi. Zuho vaqtida Musa payg'ambarga qarshi chiqishgan edi. Lekin keshindan keyin iymonli bo'lishdi, shomgacha o'ldirib olgan bo'lsa shahid bo'lib ketmadimi ular? Ana shu dunyoga kelib yashab o'tgan odamlarda mana Xolid ibn Valid bilan chiqib yakkama-yakka olishga chiqqan ana shu nasroniy bir askar bilan bo'lgan munozarasini aytdik. Ertalab kofir edi, peshinda musulmonlarga qarshi qo'l ko'tarib chiqqan edi, asrda shahid bo'lib jannatga kirib ketmadimi? Ya'ni sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. Bir umr jannati ishlarni qilib yuradi, lekin kitob o'zib ketadi. Oxirida umrini oxirida bitta gunohni qilib, Alloh shuni ustuni jonni oladi, jahannamga bora bo'ladi. Shuning uchun hech kim o'zini tutgan holatidan, ya'ni namozxonligidan, taqvoda turganligidan hech kim g'ururlanib o'zidan ketib qolmasin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma jal khayra umurina xavotimaha Parvardigor, bizi ishlarimizni eng chiroyligi umrimiz oxirida bo'lsin. Ya'ni bir umr chiroyli ish qilib yurish mumkin inson, lekin ketar soatda qilgan ishi agar ma'siyat bo'lib qoladigan bo'lsa, bir umr qilgan ibodat xabarda bo'lib ketmaydimi? va dindan uzoq yurgan, dinga beparvo yurgan, dindan g'ofil yurganlarga biz sen do'zaxiysan deb hukm aytishlik ham haqqimiz yo'q. Chunki biz ayta olmaymiz, ertaga qaysi holatda jon taslim qilamiz Allohning huzuriga borganda. Ayta olmaymiz. Sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, umrini oxirigacha jahannam amalini qilib yuradi. U bilan jahannamning o'rtasida bir ziro qoladi. Lekin umrini oxirida qilgan bitta ishi savob bo'ladi. Shuni ustida Alloh jonini oladi, shu bilan qolgan hamma amalini olib ketdi. Yuvilib ketdi. Demak, hech kim o'ziga xotirjam bo'lmasligi kerak. Mu'min odamning ikkita qanoti bo'ladi. Bitta qanoti Allohning rahmatidan umid, bitta qanoti Allohning azobidan qo'rquv. Mana shu ikkala qanoti bo'lganda, ini qush tekkiz ucha oladi. Xuddi shunga o'xshagandek bir insonga faqat jannat, jannat, jannat haqida gapiraversiz, shalpayib ketadi u. Allohning rahmat haqida gapiraversangiz, Alloh kechirib olar ekan degan narsa kelib qoladi. Yoki aksincha, faqat azob azob haqida gapiraversangiz, inson tushib ketadi ruhi. Qur'onning uslubini qarasak, qayerda munofiqlar, kofirlar degan bo'lsa, orqasidan musulmonlar degan. Qayerda jannatni sifat kelgan bo'lsa, orqasidan Ya'ni ja shalpayib ham ketmanglar, ja qatib ham ketmanglar. Mo'min odam mana shu ikkita narsada yashashligi kerak bo'ladi. Mana qissamizga qaytadigan bo'lsak, sehrgarlarni 40 tasi birdaniga iymon keltirishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Misrliklardan faqatgina 3 ta odam Musa alayhisalomga iymon keltirdi. Bu Osiyo binti Muzahim, ana shu Fir'avnning ayoli. Mana aytdik, kamola minar rijali kasir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Erkaklardan juda ko'pi kamolat darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, shahidlar, nabiylar, siddiqlar, lekin ayollardan faqat 4 tasi komila bo'ldi. Shulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Qiyomatda, oxiratda Osiyo ona Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjiga ikromlaridan bo'ladi. Maryam binti Imron qatorida. Ikkinchisi shaharni chetidan shoshilib kelgan kishi. Ya'ni ana shu Musa alayhisalom odamni o'ldirib qo'ygan paytda va ja'alajun min aqsal madinati yas'a Shaharni tashqarisidan bir kishi shoshilib kelib, "Ey Musa, Malola seni o'ldirmoqchi bo'lyapti, chiqib ketgin" dedi. Shu kishi ham iymon keltirgan edi. va Fir'avnda saroyda yashagan bitta kishi bor edi, mo'jizani ko'rdiga ko'rgandan keyin iymon keltirdi, lekin iymonini yashirdi. Mana shu 3 ta odamdan boshqa hech bir Misrlik bu yerda yani ta sehrgar iymon keltirishmadi. Qolgan hammasi kufrda bo'lgan edi. Fir'avn yengilib qoldi. Ya'ni ishongan 40 ta sehrgar iymon keltirib olgandan keyin yonidagi vazirlariga, kohinlariga maslahat soldi. Nima qilaman endi? Subhanalloh. Hmm. inson bir ishni qilishida ikkilanib, yangib turgan bo'lsa, yonida haqni ko'rsatadigan bir birodari bo'lsa, bu eng boy odam. Shunday emasmi? Insonni haqdan tolib ketishligi bitta musibat. Endi undan ham kattaroq musibat haqdan tolgan paytingizda to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan odamingiz yo'qligi. Bu birinchisidan ham og'irroq musibat. Endi undan ham og'irroq musibat nima? haqqa boshlaydigan og'aningiz bo'lib turib ham, uni gapiga kirmaydigan bo'lib qolishligingiz musibati kattasi. Ya'ni menga maslahat berishdi, menga yo'l ko'rsatishlikdi. Ya'ni ilmlida. Birodarlar, kullu bina adama xattoum degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shunday emasmi? Shayton ham ilmli bo'lgan. Lekin o'sha ilmiga katta-katta kibr qilgandan keyin iblis layin bo'lib ketdi. فلما جاءهم بالحق من من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال ana shu fir'avnga va misrliklarga ochiq mo'jiza haq zohir bo'lgandan keyin nima qilishdi o'g'il bolalarni so'yinglar, ayollarni tinch qo'yinglar, ya'ni tek qo'yinglar. Menga ibodat qilmadinglarmi dedi Firavun? Mana endi men sizlarga ko'rsataman dedi. Banu Isroilga azob qattiq bo'lib ketgandan keyin ana shu saroyda yashab, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishi ularga haqni ro'baro qildi. وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم Fir'avnda saroyda yashab dedi Alloh taolo. Iymon keltirib, lekin iymonni yashirgan kishi ularga aytdiki, Axir bir kishi Robbim Alloh deb qo'ygani uchun o'ldirib yuborasizlar buni. Axir u sizlarga ochiq Parvardigoringizdan mo'jiza hujjatni olib keltirdi-ku. Ya'ni hujjat zohir bo'lib tursa ham, sizlarga yoqmasanglar uni har xil laqab bilan laqab o'rasizlarmi? Ya'ni bizga yoqmasligi hech narsa emas. Kitobi sunnatga to'g'ri kelyaptimi? Bizga yoqmasa ham u haq. Bizni yurish turishimizga teskari to'g'ri kelmasa bo'lsa ham, kitobi sunnatda gapiryaptimi? Haq u. U bizga yoqmayapti u. Bizga yoqmaganligi bu faqat bizga yoqmaganligi. Inson havoi nafsiga qul bo'lib qolganda shunday bo'lib qoladi. Haq gapirilsa ham unamaydi. Bu kishi da'vatni eng ulug'ini qoyim qildi. Ya'ni shahidlarning eng a'losi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamza ibn Abdul Muttolib va zolim hokimga haddidan oshayotgan rahbarga borib haqni gapirgan kishi uni ana shu zolim o'ldirib olsa, shu shahidlarning eng a'losi mana shu ikkita odam dedi. Bu ana shu ishni qildi. Zolim bo'lgan, tug'yonga ketgan Fir'avn, ana robbukumul a'la, men sizlarni oliy parvardigoringlarman degan Fir'avnga Allohni eslatdi. Sen bitta bandasan, sen ham o'lasan, Allohning huzuriga borasan, yalang'och turasan degan narsani zohir aytdi. Bu da'vatning eng ulug'i mana shunisi bo'ladi. Chunki hayotini hayotini o'limga ro'baro qilib, hayotini garovga qo'yib gapirdi bu narsani. O'shuncha payg'ambarimiz aytibdi, shahidlarning eng oliysi Hamza va zolim hokimga borib turib tikkasiga gapirib va shahid qilingan kishi deyildi. Bu kishi mana shuni da'vatni qoyim qildi. Musa alayhisalomga mana shu 40 ta sehrgar va Misrlilardan faqat 3 tasi iymon keltirdi va Banu Isroil ham iymon keltirdi. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'aun wa malaikihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu la laminal musrifin. Fir'aundan qo'rqib iymon keltirishdi. Işte. Hujjat keldi, Firavun ko'rdi, baloni ziyoda qildi. Alloh taolo mana shu Firavunni qilgan o'jarligiga Misrning ustiga yoppasiga balolar yuborishni boshladi. Qalu ya Musa, qalu Musa Ya qavm qala Musa ya qavmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qalu qalu ala rabbina ta ala allahi tawakkalna Banu Isroil shikoyat qildi. Ey Musa, sen kelishingdan burun bir o'g'illarimizni so'yishgan edi. Ya'ni Musa alayhisolamning tug'ilishidan burun xabar bo'lganmidi? Banu Isroildan bittasi chiqadi, seni halokatingga sabab bo'ladi degan gapni eshitganda bir so'ygan edi. Keyin Musa alayhisolam ketdi, so'yish to'xtadi. Endi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ikkinchi marta so'yish boshlanyapti. Aytishadiki, qolu uzina min qabl anta atiyana va min ba'di ma ji'tana. Tug'ilmasingdan oldin bir xor bo'ldik, Endi kelgandan keyin bir xor bo'ldi deydi. Agar sizlar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, tavakkal qilinglar, g'am qilmanglar deyapti. Allohga suyaninglar dedi, Allohga suyaning dedi. So'ngra tavba qilishdi. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zolimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin va awhayna ila Musa va akhi an tabawwa'u li qawmikum bi misra buyuta. Parvardigora bizlarni zolim qavmga fitna qilmagin bizlarni kofir qavmdan rahmating bilan qutqargin va Musoga va uning akasiga uylarda va'da qilingan kunda ularni topish oson bo'lish uchun uylarga belgilar qo'yilar dedi. Vaj'alu buyutakum qibla. Uylarda namoz o'qinglar va alomatlar qo'yib qo'yinglar. Ya'ni bir kun keladi, Misrdan chiqib ketasizlar. Shunda bir-biringlarni istab, mana Yahudiyning uyimidi, Misriyning uyimidi deb ikkilanmaslik uchun belgi qo'yib qo'yinglar, shart-shart bir birlarni maqlaslar, chaqirib chiqib ketib qolasizlar. Banu Isroil xorida. Firavun butun dunyo hukmronligi butun bir quvvat Firavunni qo'lida edi. Shunda Musa alayhisalom butun quvvat egasi bo'lgan, butun boylik egasi bo'lgan Parvardigorga duo qildi. Va qala Musa robbana innaka atayta fir'auna va mala'ahu zinatan va amwalan fil hayati dunya. Parvardigora sen va uning atrofidagi malolarga dunyo hayotini zinatlarini beribsan. Ya'ni bizdan ko'ra nima Ko'proq ne'matlantirib qo'yibsan. Robbana liyuzillu an sabilik. Seni yo'lingdan adashlik uchun. Ya'ni bir dunyo kelsa bir odam hidoyat topib ketar ekan shu sabab Allohga shukr aytib, yana bitta odamga Alloh taolo dunyoda berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolar ekan. Mana Alaq surasida keladi, أرأيت إن كث آه، اللهم صل وسلم محمد بنا أنا حقيقة دعاء قلد دعاء بات قلد ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Parvardigor shuncha narsani berib qo'yibsan, adashtirib qo'yibsan shu narsalar bilan. Endi nima qilgin? Ularni qalblarini ushlagin. Ularni qalbiga qo'rquv solgin. Seni azobingni ko'rmaguncha bularni birortasi iymon keltirmaydi dedi. Alloh taolo javob berdi. Ey Musa, sizlarni qilgan duoinglar ijobat bo'ldi. Haq yo'lda mustahkam turinglar, bilmaydigan kishilar yo'lga ergashmanglar. Qala asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kayfa ta'malun. Alloh taologa mana Musa alayhisalom duo qildi. Banu Isroil shikoyat qilgandan keyin Alloh aytdi: Ehtimol Parvardigoringlar ularga bergan narsani olib, sizlarni hukmron qilib qo'yar yer yuzida. Shunda ko'radi sizlarni nima qilganinglarni dedi. Ya'ni bu yerda inson yo'q bo'lib turganda, halol, pokiza, taqvoda yashab turib, bo'lib ketganda qaysi holatda yurishligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Mana mag'lubiyatga sabr qilishlik og'irroqmi yoki g'olib bo'lganingizda sabr qilishlik og'irroqmi? Nima deb o'ylaymiz shuni? Yutkizganingizdan keyin, zaif bo'lganingizdan keyin holing holamay nima qilasiz? Sabr qilasiz. Pulni tejab ishlatasiz, bor yo'g'iga shukr qilasiz, ha, ozgina chidaysiz. Endi bo'lib ketganingizda-chi? Mana bir davr keldi bizam. Biz ham yaxshi bo'ldik, mana Xudo duolar biz ham bir endi ketmonimiz uchdi. Insonga qo'liga ozgina dunyo kelganda tug'yonga ketar ekan. yashayotgandi oddiy solingan uyida. Endi bo'lib ketgandan keyin nima ketyapti? Tug'yonga ketyapti. Hattoki yiliga 2 marta uyni remont qilayotgan odamlar yo'q emas hozirgi kunda. Nima emish? Yangichasi chiqib qopti. Bir 20 yil burungi holatini qarasa, uyalish kerak edi shunday qilishlikdan. Nonga pul topolmagan kunlari bor edi. insonni tabiati ekan bu. qo'lida bo'lib ketganda inson tug'yonga ketib qolar ekan. Alloh taolay aytayapti, hali biz sizlarni hukmron qilib qo'yamiz. Ularga bergan narsani sizlarga ham beramiz. Qani nima qilasizlar o'shunda? Nima bo'lyapti dunyoda birodarlar? yahudiylarni qo'lida hozir dunyodagi deyarli hamma boylik nima bo'lyapti dunyoda? Tug'yonga ketilyaptimi? Alloh taolo Isro surasida aytadi: "Ey Banu Isroil, sizlar yer yuzida ikki marta buzg'unchilik qilasizlar" deydi. Bittasi o'tib bo'ldi. Birinchisi bo'lganda falon falon ishni qildik dedi Alloh taolo. Inshaalloh mana davomida keladi. Ikkinchisi kelganda deydi. Qo'liga berib qo'ydi, nima qilishyapti? Biz nima qilamiz? Biz g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, mag'lub bo'lgandan ko'ra. Yo'q bo'lib turgan paytda sizga zulm qilyapti, tajovuz qilyapti, har xil gapni eshityapsiz, chidayapsiz yo'qligi uchun qo'lingizda. Endi bo'lib ketganingizdan keyin siz sabr qila olasizmi? Biz har bitta ishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishimiz kerak. Shunday emasmi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Makka da qanchalik azor berishdi payg'ambarimizga. Namoz o'qib turganda mushriklardan bittasi shunga kelib, bo'ynini sajda qilib turgan paytda bo'ynini ezib turdi payg'ambarimizga. O'lib qolishga yaqin bo'ldi Rasululloh. Muhammad Amin, Muhammad Sodiq bo'lgan, hamma hurmat qilib yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz payg'ambarlikni olib kelganda tepalashmadimi? Mushriklarning kattalaridan 7tasi o'tirganda, payg'ambarimiz sajda qilib turganda, tuyani ichiga chavoqni olib borib boshiga tashlab qo'yishmadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalarga qancha aziyat berishdi. toifga borganda toshbo'ron qilib haydashmadimi? Zaifmidi? Mag'lubmidi? Chidashdi, chidashdi. Endi Makka fath bo'ldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qo'shin bilan kirib kelayotgan paytlarida sahobalardan bittasini qo'liga makkalik muhojirlardan bayroqni bergan bo'ladi. Al-yawma yawmul malhama deydi. Bugun deydi, bayroqni ko'tarib kelakanligi bayroq bor. Eski yaralarimizga malham qo'yadigan kun keldi. Ya'ni kimni qo'liga o'tdi? Bizni qo'limizga o'tdi. Bugun adamini beramiz makkaliklar dedi. G'olib bo'ldida, da ku mag'lubiyatga chidash bilan g'alabaga chidash o'rtasida katta farq bor. G'alabaga chidashlik qiyin. Payg'ambarimiz bayroqni shart olib boshqasiga berib qo'ydi. Sen ko'tarmaysan bayroqni deb. Al-yawma yawmul malhama marhamad marhama dedi Rasululloh. Bu bugun yaralarga malham qo'yadigan, bir alamimizni o'chimizni oladigan kun deganda payg'ambarimiz yo'q. Bugun rahm shafqat kechiriladigan kun dedi. Chunki g'olib bo'lganda insonni kechirish qiyin. Sizni qo'lingizga o'tib qoldi. Endi nima qilasiz? O'shuncha Alloh taolo aytayapti. Hali qo'lingizga beraman shu Firavnning qo'ldagi narsani. Ko'raman sizlarni nima qilganinglar deyapti. Agar mana Firavnga dunyoda berding, adashlik uchun deyapti. Agar biz so'rayotgan narsa bizni adashib tug'yonga ketishimizga sabab bo'lsa, bemay qo'yaversin u so'rayotgan narsamizni. Shunday emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini yig'ib kelib turib, endi men nima qilaman sizlar bilasizlarmi dedi. Ya'ni yuragi qaynab ketadi odam. Nima qilardik biz bo'lsak? Biz bilamiz nima qilishimizni. Ahul Karim, Ibn Ahul Karim deb yalinishga o'tishdi. Siz Karimchisiz, Karimchisini o'g'lisiz dedi, antum mutlaqo. Sizlar bo'shsizlar, ozodsizlar deb qo'yib yubordi. qirib tashlasa haqqi bor edi Rasulullohning. Musulmonlarga chakanasiga ozor berishgan Kechirganida. kechirgan edi. Va mana shu kechirishligi bilan Makka ahlini qalbini kasb qilmadimi? shart gapirib olish oson sen anaqasan deb sen manaqa ekansan deb kechirib qo'yishlik qiyin mana shu makka fathidan bir katta xulosalarni olsak bo'ladi ya'ni sizlarga beramiz ko'ramiz sizlar nima ish qilishliklarini laqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Musa alayhisalom Fir'aunni qavmiga duo ibodat qilgandan keyin, duo o'qigandan keyin Alloh taolo Fir'aunni bir necha yil mashaqqat, qurvoqchiliklar bilan mana endi mo'jizalar boshlanadi akalar. 15 ta 16 ta barodi mo'jizani ko'rgan Banu Isroil shunga ham iymon keltirib Musa alayhisolamga taslim bo'lmagan. Shuncha Alloh taolo la'natlagan bularni. Yomg'ir to'xtadi. Qurg'oqchilik boshlandi. Hamma yoq quridi, ocharchilik boshladi. Shunda Musa alayhisolamni Fir'avn chaqirib, aytdiki, bu Musoni ishi dedi. Biz Musoni qiynagan. Qarang, biladida haqda shu yerga odam hayron qolasan, hidoyat Allohdan ekanda. Biladi Musoni biz qilyapti. Banu Isroilni azoblagani uchun xor qilyapti Alloh. Chaqirdi. Agar Robbingga duo qilib bu baloni ko'tarsang, Banu Isroilga azob to'xtataman dedi. Mana otalarimiz o'tiribdi, yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Stalin degan bir bittasi bo'lgan edi. dinni rasa qatirib yo'q qilib tashlaganda cherkovni ham, masjidni ham. Urush rasa avjiga chiqqan paytda masjidlarga, cherkovlarga nima qilingan? Qarang a, boshi bir tupikka borib taqalganda Alloh berar ekanda. A xo'p, masjidlarda mana shafoat akalarni aytishadi oqsoqollarimiz, borib gaplashib kelib masjidlar ochilgan, jome masjidda namoz o'qiganmiz deyishadi mana kattalar bilasizlar. Qani shular ham bilar ekan, Xudoni yo'q deb dinga qarshi kurashayotganlar ham ruxsat bergan ekan, ish tushganda Allohga. Inson boshiga musibat kelganda, kasal kelganda Alloh berar ekan. Jinday ishlar tekizib o'q qoladigan bo'lsa, Alloh eslamay qo'yar ekan. Subhanalloh. Bu Firavnga bu tushishni qilyapti. Qurg'ochilik bo'lib ocharchilik olib ketuvdi. Sen Robbingni chaq, Robbingga duo qil, Alloh baloni ko'tarsa, men sizlarga azoblamayman. Musa alayhisalom duo qildi, suv yana keldi, daryolar to'ldi, yomg'ir yog'di, hayot mo'l bo'lganda yana azobni davom etaverdi. Yaxshilik kelsa bu bizdan, yomonlik kelsa bu Musa va unga iymon keltirganlardan deb Firavn mana shunday bir tuhmat qilar edi. Vaholanki Alloh taolay aytadi: "Innama ta'iruhum indallohi valakin aktsaruhum la ya'lamun." Insonni boshiga qanaqa balo kelsa, qanaqa musibat kelsa, mana avvalgi suhbatlarimizda gaplashdik, o'zi shuni so'rab olgan bo'ladi. Shundaymi? Sahobiy deslaylik, hali ayol kishi bilan gaplashib turib shunday orqasiga qarab ozgina yurib qaradi, boshini devorga urdi. Ya'ni ko'rmay qoldi devor kelganini. Payg'ambarimizga kelib shikoyat qiluvdi. Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga dunyoda o'zida jazoni berib turib, oxiratdan yengillatib qo'yadi dedi. Boshimizga nima kun kelayotgan bo'lsa, biz so'rab olyapmiz o'zimiz. So'rash degan albatta duo qilishmas ekan, qilgan gunohimiz bilan ham so'raymiz ekan. Birinchi balo kelishni boshladi. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 9 ta mo'jiza sanab turinglar. Ilonga aylangan aso, quyoshdaqa yorug' bo'lib chiqqan qo'l, qurg'oqchilik va mevalar quridi. Ana shu qurg'oqchilik tugab, ya'ni suv kelib ziyoda bo'lgandan keyin hamma yo'q. Firavn yana azobni davom etdi, Alloh taolo mevalarni quritib tashladi. O'tgan yili qoqini yaxshi yediga o'raydi. Rasa gullagan paytda bitta yomg'ir yog'ib qo'yapti, bitta qor yog'ib qo'yapti, shu bilan qurib ketyapti. Alloh taolo qodir zot ekan. Alloh taolo rahmi kelyapti-ku. Mana bilan o'rib bo'lmadi. Kimni qo'lida ekan bu? Insonlarda qilgan ishi sabab bo'ladi deyapti Alloh taolo. Zoharal fasadu fil barri va bahri bima kasabat aydin nas. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonni qo'li sabab bo'ldi bunga deydi Alloh Nimaga siz ketyapsiz? Azonovi isloq qisqarib ketyapti deyapsiz. Nimaga qisqarib tejilib ketyapti azon? Kuydiryapmiz neftni, Hind zavodlari ishlayapti, xullas o'zimiz nima qilyapmiz? Rasvo qilib olyapmiz. Katta xurmo daraxti bitta xurmo berdi. Katta uzum daraxtda bir shingil uzum berdi. Qurg'oqchilik bo'lib ketdi. Ilonga aylangan aso, qo'l, qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, to'fon chigitga bit, baqa, qon balosi. Mana shu 5 ta baloda hozir gaplashamiz inshaalloh. Suv bosishi. Alloh taolo to'fon dedi, at-to'fon. Nil daryosi haddidan oshdi, Misrni suv bosdi. Suv 1 metrmi, 2 metrmi suv oqib keladi. Banu Isroil Yahudi yashaydigan uyga kelganda burilib o'tib ketib, Misrning uyini bostirib tashlaydi. Tasavvur qilsangiz aql olmaydi bu narsani. Xuddi qo'yni podasi kelyapti-da, har kim qo'y o'zining uyiga kirib ketgandek, suv Misriyni uyini bosib tashlaydi beligacha, lekin Banu Isroil yashaydigan uyga kirmaydi. Mo'jizami? Ochiq mo'jizami? Sehr emasmi? Shuni ko'rib turib ham iymon keltirishmadi. Chigitga balos keldi. Chigitga bosadi. Mana sarancha deymizmi biz? Misriyni ekinzoriga yog'ilib, ekinini halok qiladi, Banu Isroilda ekin tikiniga tegmaydi. Mo'jizami? Shuni ko'rib turib iymon keltirish kerakmidi? Bu hali Banu Isroilni ko'ramiz. Mana shuncha narsani ko'rib turib Musa alayhisolamga nima geldi gibi. Keyingi balosi, pit balosi bosdi, bit. Boyagi gap, Misriyni qolab, pachag'ini chiqarib yuboradi, Isroilning yüge kirmaydi. Bu ham mo'jizami? Baqa bosib ketdi undan keyin. birinchi tinchiryapti balolar. Baqa bosdi. Idishini olsa baqa, qozonni olsa baqa, qayoq olsa baqaga to'lib ketgan hamma yo'q. Va 5-chi baloda oldida Firavn haqiqatan taslim bo'ldi. Bu qon balosi edi. Hovuzdan Isroiliy kelib suvni oladi, olib borib ichadi. Misriy hovuzdagi suvni paxta botirib oladi, qonga aylanib qoladi. Nildan borib turib suvni Isroil oladi, suvni oladi, Misri borib turib botirib olishiga qonga aylanib qoladi. Ya'ni suv yo'q bo'lishini tasavvur qilinglar qanday musibat. 5 ta baloda mana yengil sanab o'tgan bo'ldik. Aytinglarchi, shundan bittasini ko'rsangiz inson ozgina mulohaza qilish kerak emasmi? Agar iymon keltirish insonda aqli bilan bo'lib, insonda ixtiyori bilan bo'lganda, bu Misrida hammasi iymon keltirish kerak edi-yu. Xulosa nima bo'ladi xulosa? Xulosa hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan. xohlagan bandasiga berar ekan. Biz bu mo'jizalarning qaysinisini ko'rdik? Biz qaysi payg'ambarning mo'jizasini ko'rdik? Lekin iymon keltirdikmi? Biz esliligimiz uchun iymon keltiribmizmi? Yo otamiz falonchi bo'lganligi uchun, tagitugimiz toza bo'lgani uchun iymon keltiribmizmi? Alloh bizga omonat qilib berdi bu iymonni. Biz nima ish qilib qo'ydik iymonli bo'lishi uchun? Yurtimizni tashab chiqib ketdikmi sahobalardaqa? yoki avvalgi ummatlarga o'xshab qonigacha ko'mib, boshidan arra soldimi biz ustimizdan birov? iymonni Alloh taolo bekorga berib qo'ydimi? Hattoki dinga qarshi kurashgan tuzumni ustimizdan ketishligiga birorta bir hissamiz bo'ldimi bizni? 70 yil bosib turgan dinsiz tuzum Alloh taolo o'zini yurtida to'polonni qildirib boshimizdan olib qo'ymadimi? Shukrini ado qilmaymizmi birodarlar? Jazoirdan fransuzlar 130 yil o'tirgan bo'lsa, mustamlaka qilib, 1 million ta odam shahid bo'lib chiqib ketgan ekan fransuzlar haydashgan ekan. Biz kimni haydadik? Allohning inomi bo'lmadimi? Bu kunlarimizga shukr keltirishimiz kerak. Isroillik bola chaqasi qiylanib qolganligidan suvni e, Misri Misriy qiylanib Isroiliylarga chiqadi, ishim ko'tarib. Hovuzni olsam qon bo'lib qolyapti. Nilni olsam qon bo'lib qolyapti. Shu uyingizdagi suvdan chicha bering, bolam qiylandi desa, hali Isroillik rahmi kelib, faqir jinga suv quyib berishi qonga aylanib qoladi. Ya'ni xullas suvda Alloh taolo shunga tortib qo'ydi. Bu kimi ishi? To'qqiztagi mo'jizani ko'rib ham iymon keltirishmadi. Fastakbaru va kanu qawman mujrimin. Kibr qilish shunda ham. Kibr qilishdi. Kibr nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, mana ko'ryapsiz" dedi. Alloh menga chiroyli jussani bergan dedi. Chiroyli kishi bo'ladi, basavlat kelishgan va kiyimim ham hech kimga qanaqa bo'lishini xolamayman. Hammadan kiyimim ajralib bitta bo'lib turishni xohlayman. Shu kibrmi dedi? Yo'q, bu kibr emas dedi Rasululloh. Al kibru batrul haqqi va ghamtun nas. Kibr ikkita narsa dedi. Haq gapirilganda unamaslik, haqligini bilib turib va odamlarni nima qilmaslik, mensimaslik. Mana shu ikkita narsa kibr dedi. Bular kibr qilishda haqligini bilib turib. Alamma waqa alayhim rizq. Ularga mana shunday balo yog'ilgach, Musa yolvorishdi. قالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ular mana shunday balolar ketma-ket yog'ilib bo'lgandan keyin aytishdi: "Ey Musa, Parvardigoringga duo qilgin. Agar bizda mana shu balolarni ko'tarsa, biz senga iymon keltiramiz." lom kalimasi takid ma'nosida. Albatta iymon keltiramiz va albatta seni Banu Isroil bilan nima qilamiz? Chiqarib yuboramiz. Qachonki biz ulardan mana shu baloni ko'targanimizda ma'lum bir vaqtgacha ular so'zidan qaytdi deydi. Mana shu qon balosidan keyin Firavn ruxsat berdi. Mani chiqib ketaveringlar dedi. Chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rishganida Banu Isroil nima qilishgan edi? eshiklarning ustiga alomat qo'yib qo'yganmidi? Kechki payt ruxsat bergan bo'lsa, ertalabgacha Firavn aynib qolmasligi uchun Alloh taolo tunda yo'lga chiqishlikka buyurdi Banu Isroilga. Tunda. layla. Ya'ni meni bandalarim bilan tunda nima qilinglar? Yo'lga chiqinglar. Toki tong otganda Firavn nima bo'lib qolmasin, fikridan qaytib qolmasin. 600 mingta yahudi chiqdi shunda Misrdan. 82 ta, 83 ta deyiladi. E, Yaqub alayhisalom Misrga Yusuf alayhisalomni oldi kelgan paytda. Mana bir necha 100 yil o'tgan bo'lsa 600 mingta bo'ldi soni. Qo'yi, qo'zisi, yuk taqi, shu mol qo'ylari bilan 600 mingta odam yo'lga chiqishdi. Falastin tomonga qarab yurishdi. Firavn javob bergan kechasi uxladi, ertalab turib qaraganda Isroilliklardan hech kim yo'q. Ya'ni tunda chiqib ketib qolishdi fursat bo'lganda. Fursat bo'lganda foydalanib qolyapti gap qisqasi. Qanday ularga ketishlikka ruxsat berdi? Ya'ni kim bizning xizmatimizni qiladi? Kim bizning qulimiz bo'ladi? Idahum yankusun فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشبقين مشرقين qo'shinlarini yig'ishlikka buyurdi. butun armiyasini yig'di. Ana shu atrofidagi bari malolar bilan butun qurol aslasini yig'ib, Banu Isroilni orqasidan quvib chiqishdi. Alloh taolay aytadi, biz chiqardik ularni deydi. Ular chiqib ketayotganda bu oxirgi marta chiqib ketishligi, qaytib kelmasligini qayoqdan bilsin edi? Biz o'zimiz chiqib ketyapmiz deyshuvdi. Alloh taolay aytayapti, biz chiqardik ularni. Bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan, chiroyli bo'lgan maqomlardan biz chiqardik ularni deydi. Shuningdek, biz Banu Isroilga bu narsani meros qilib berdik. Askarlarni tayyorlashga bir qancha vaqt ketdi. Ularni yig'ib chiqquncha Banu Isroil ana shu Qizil dengizni ikkita qanotidan bittasi, Bahrul Quzum, ana shu ikki qanotidan bittasi yetib qolgan edi. Banu Isroilning boshi dengizga yetdi. Fir'avn orqadan qo'shini bilan ko'rindi. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ikkita jamoat bir-birini ko'rishgan paytda Misrliklar Yahudiylarni ko'rdi. Yahudiylar Misrliklar ko'rganda Musoni ashablari aytdi, yetib olishadi orqamizdan deydi. Mana shu o'rinda Musa alayhisolamning Allohga bo'lgan ishonchi, tavakkulini qaraylik. Nima dedi? Kalla, qola kalla, inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan dedi. menga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Orqada turibdi Firavn qilichini taqab. Lekin ko'ngil nima deyapti? Qalb nima deyapti? Endi nima bo'lar ekan demayapti bizga o'xshab. Ibrohim alayhisalomda ana shu palag'monni kapkini yotkizib qo'ygan paytda nima dedi? Hasbunalloh deb o'ldimi? Aniq, hech kim yo'q, bitta odam himoyachiga qo'yilar demayapti. O'tga uloqtirdimi? Hasbunallohga javob bergan bo'lar. Uchib ketayotganda Jabroil alayhisalom kelib, "Alaka hajaya Ibrohim" dedimi rivoyatda? Bizga xizmat yo'qmi deb Javob alayhisalom xizmatga o'zini taklif qilganda nima dedi? Sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga hojatim bor, Robbimga aytishimni ham hojati yo'q dedi. Ya'ni nima qilyapti? Hali duo qilishni o'rgandik o'tgan darsda. Ya'ni menga nima kerakligini Parvardigor Ibrohim Musa alayhisalomga deyapti bu yerda. Mana hali daraxtlarga borib turib duo qildi. Robbi inni alayya min khayrin faqir. Parvardigor menga qanaqa yaxshilik tushursang, o'sha menga kerak deyapti. Yaxshilik deb so'rayapti. Endi bu yerda orqasida shunday bir balo taqalib turganda aytayaptiki, Robbim men bilan albatta nima qiladi? Yo'l ko'rsatadi. Firavun yaqinlasha boshladi. Banu Suroil oldilarida dengiz turibdi, orqasida Firavun qo'shini turibdi, qo'rqishdi. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Biz Musoga vahiy qildik. Asoyingiz bilan dengizni uring. Aso bilan dengizni urganda ikkita ulkan tog'dek suv ikkiga bo'linib turdi. Bu yana qaytarib aytamiz. Ana shu 600 ming Banu Isroil ko'rib turibdi mo'jizani. Orqasidagi Firavnda askarlari ko'rib turibdi. Dengiz ikkiga yorildi. Mana televizorlarda juda ko'p nimalarda ko'rsatdi, ko'rdik. Dengiz ikkiga bo'linib, tog'dek bo'linib turdi. Alloh taoloning qudrati ilohiyasi. Nechi million yillardan beri loy bo'lib turgan, ho'l bo'lib turgan dengizni osti quridi. Bu kimning ishi edi bu? Wala ya'lam junud robbika illahu. Robbini qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Biz qanaqa qurol aslaha to'plasak, mana shu yer yuzida yaratilgan qonunlarni asosida ishlaydigan qurollar to'playaptimi odamlar? O'sha raketasi ham Alloh bergan moddalar kuyish hisobiga uchadimi? Ha? Qurayotgan yer tagiga qurilgan bunkerlar, tankalar, vertolyotlar Alloh taolo yaratib qo'ygan qonunlarda asosida harakat qilyaptimi? Alloh taolo qodir emasmi? Ana shu qoidani xohlagan lahzada olib qo'yishlikka. Telefonlar ana shu magnit to'lqinlar hisobidan bilan ishlayaptimi? O'sha to'lqinni Alloh taolo yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Birodalar, bu Alloh taoloning qudratida shak bo'lmaydi. Hamma qo'rqdi. Musa alayhisalom qadamni bosdi, dengizga kirishdi. Firavn orqasidan choptirib keldi. Firavn nima qildi? Ergash, lekin Firavn ham ahmoq emas edi, birodarlar. Qo'rqib ketdi dengizga bo'linganiga. Bu dahshatli manzara edi. Butun boshli dengiz oxirigacha ikkiga bo'linib turibdi. Qo'rqdi, to'xtab oldi, lekin Alloh taolo xohlagani bo'ladi, birodarlar. Otini tortib to'xtatdi, ot to'xtadi, qo'shin ham to'xtadi orqada. Lekin Alloh taolo Fir'avnni halol qilishni xohladi. Otiga buyurdi, ot yurdi. Har qancha, harchang orqaga tortmasin otini, to'xtamasdan yurdi oldiga. Qo'mondan yurgandan keyin askar nima qiladi? Askar ham yuradi. Demak, kim kirgizibdi suvni tayiga uni? Kim aytgani bo'lar ekan? Biz rejani tuzoramiz, planni qilaveramiz, lekin Allohda aytgani bo'ladi. Allohda aytgani bo'lgandan keyin sizga yoqmasa ham alhamdulillah deng, yoqsa ham nima deng? Chunki sizga yoqsa ham o'sha bo'ldi, yoqmasa ham o'sha bo'ldi. Firavn otini to'xtatmoqchi bo'lib qattiq urindi, lekin Alloh taolo xohlagani qildi. Fa'alul lima yurid. Parvardigorimiz xohlagani qiluvchi bo'lgan zot. فغشيهم من, الْيَمِّ اليم غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا وما هدى ularni mana shu dengizdan qoplagan narsa qopladi fir'avn qavmini adashtirdi hidoyatga boshlagani yo'q ya'ni har bitta odam o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi shunday emasmi ming xil hujjat keltiradi hamma o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi ko'chadagi haligi qimir qing'ir ish qilayotganlar ham men deydi mehnat qilib topyapman pulimni deydi bilasanmi men agar ham yoqda Hayotga bilan qiladigan bo'lsam qanchaga tushib ketasan deydi. U ham to'g'ri ish qilyapti o'zichasiga. Hattoki o'g'ri yotib turib o'zini qilayotgan. Inson bir ishini to'g'rida bilmasa shu ishini qilmaydi. Fir'avn ham o'zini qilgan ishini to'g'rida bilar edi. Alloh taolo aytayapti, Fir'avn qavmini zalolatga boshladi, to'g'ri yo'lga boshlagani yo'q. Hammani tutgan yo'li to'g'ri bo'laversa, bu haqiqat ko'payib ketib qolyapti-ku. Haq bitta, bu Alloh taoloning ko'rsatgan yo'li. Alloh taolo Yunus surasini 90, 91, 92 oyatlarda marhamat qiladi. Astagfiru billah va jawazna bi bani Isroil al-bahr fa atba'ahum fir'aun va junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isroil wa ana minal muslimin الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية aya va inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun. Alloh taolo marhamat qiladi, biz Banu Isroilni dengizdan olib o'tdik. Unga Fir'avn va uning qo'shini zulm qilgan, tajovuz qilgan holda orqasidan ergashdi. Endi qachonki Fir'avnga cho'kishlik yaqin bo'lganda, u aytdi: Banu Isroil iymon keltirgan, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman va men musulmonlardanman dedi. Iymon keltiribdimi? Keltiribdi. Aytamiz-ku, ha, demak eng asosiy narsa oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lgan odam jannatga kiradigan bo'lsa, demak asosiy maqsad oxirda shu kalimani aytib olish ekan. Oson ekan u. Aytsiz, nazaringizda osona kelyapti. La ilaha illalloh. Lekin birodarlar, bu tilni kim aylantiradi? Siz ketar soatingizda shu kalimani aytishligingizga aminmisiz? Namozga beparvo bo'lgan bo'lganda odamning tilida mana shu kalima tortib qo'yiladi deyilar ekan ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan odamni og'ziga shu kalima kelmaydi der ekan ulamolar. Xo'p, dilam oldingiz. Boring aytib ham ulgudingiz. La ilaha illalloh. Lekin Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Firavn aytdimi? Aytdi. Jabro alayhisalomning mana shu yerda bir payg'ambarimiz aytgan so'zlari bor ekan. "Ey Muhammad" dedi Jabro alayhisalom, "Hech bir odamni Fir'avnni yomon ko'rganchalik yomon ko'rganim yo'q" dedi. Agar ko'rganingizda edi Rasululloh dedi, Fir'avn cho'kayotib, la ilaha illallohni aytayotganda og'ziga suvni tiqib turdim dedi. Toki aytib yormasin bu kalimani. Aytib olsa Alloh taolo nima qilmasin? Ha xo'p, aytdi ham. Nima bo'ldi? Alloh qabul qildimi? G'arg'aramaga kelib qolgandagi tavba qabul bo'lmaydi. Kul buyoqdan chiqib qolganda qilingan tavba qabul bo'lmaydi. O'lim ko'zga ko'rinib qolgandan keyin endi qaqqa qochasiz. O'lim soatingiz yaqinlashganda borib burdingiz ihson qilib bir savob bo'lsa, tirikligingizda, sog'ligingizda puliz o'ziga kerak bo'lib turganda qilgan bir so'm puliz savobi farqi bor. Ya'ni qaraganda yoshlar baribir nima qilamiz? Qayga boramiz? Masjidga boramiz boshqa yerga borgani quvvatimiz ham yetmaydi, boshqa yerga borgani uyat ham. U bilan yoshlikda qilingan ibodatning farqi bor. 7 toifa degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning arshini soyasida turadi. Shundan bittasi shab nasha fi ibadati robbihi Yoshligidan Robbisini ibodati bilan yashagan yigit deyiladi. Yigit kim? 40 yoshargacha yigit deyilaveradi. Biz endi bo'lib qo'yganmiz yo'q o'zimiz shaxsiga. Garchi Firavun bu kalimani aytgan bo'lsa ham, Alloh taolo uni bu kalimasini qabul qilmadi. Banu Isroil biz shu yerda tugatsak bo'ladi, lekin mana shu ozgina qolgan vaqtimizdan ham foydalanib qolaylik. O'zi e, mo'jalda bir 3 yoki 4 jumada tugatishlik niyat bor edi, lekin Allohning xohishi bo'lar ekan. Shunday cho'zilibroq ketyapti. Banu Isroil dengizdan qutulib chiqdi. Banu Isroilni oxirgisi dengizdan oyog'ini ko'targan paytda Hali Firavun ularga yetmasdan turib qo'shini to'laligicha kirgan edi. Bosdi. Alloh taolo aytadi: "Al-an endimi?" dedi Alloh taolo. Endimi? Axir sen taqiq osiylardan eding bundan burun va fasod tarqatuvchilardan eding. Endi Alloh taolo nima qildi? Bugun dedi. Seni badaningni sendan keyingi bandalarga ibrat bo'lishi uchun badaningni saqlab qo'yamiz dedi. Ko'rdinglar-a televizorlarda? Suratlarni ko'rdinglar-a? Parvardigorimizning va'dasini haqiligini ko'raylik. Nechchi ming yil bo'ldi bunga? Vallohu alam. Lekin Fir'avn bilan birga boshqa odamlar ham cho'kkan edi, nimaga ularning jasadi qolmadi? Fir'avn bilan birga yog'ochlari, temirlari tushgan edi, nimaga ular qolmadi? Nimaga Fir'avn qoldi sajda qilgan holatda? Alloh taolaning va'dasi edi bu. Seni jasadingni qiyomatgacha yashaydigan odamlarga ibrat bo'lish uchun jasadini qutqarib qo'yaman dedimi? Fatarakna hayatan halfun min muddakir dedi Alloh taolo. Nuhni kemasini qoldirib qo'yganmiz tog' ustida. Aql yuritadiganlarga ibrat bor. Fikr yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Nuh alayhissalomni kemasi bor hozirgi kunda. Necha ming yil bo'ldi unga? Nimaga chirib yo'q bo'lib ketmayapti? Yog'ochdan bo'lgan kema. Temirchilik yo'q bo'lib ketyapti-yu. Bu Qur'onda haqligi, payg'ambarimiz aytgan so'zlarning haqligiga bitta dalil emasmi? Biz juda ko'p narsani bilamiz. Kallamizda ma'lumot oshiqcha ziyoda, lekin shundan xulosa olib, shu xulosalar asosida yashashni bilmaymiz. Abu Hazrat Umar roziyallohu anhu Baqara surasini 2 yil yodlagan ekan. Arab edi, sahoba edi, yodlab qolsa bo'lar edi. Nimaga desangiz, Baqara surasidan boshlab 10 ta oyat bo'lgan ishlab turib chiqib ketib qolgan, qolganini eshitmasdan. Keyingi safar o'qilsa 12-soatgacha eshitar ekan, misol uchun. Chiqib ketar ekan. Keyingi safar o'tirib boshlanganda 14-gacha, 2 oyatdan qo'shar ekan. Ha, nimaga bunaqa qilasiz desa, o'sha ikkitasini hayotimga tatbiq qilib olay, keyingi ikkitasini keyin eshitaman der ekan. 2 yil yodlagan bo'lsa, demak 2 yilda Baqara surasiga nima qilgan ekan hayotiga? Tatbiq qilgan ekanmi? Bizning mushkulamiz nimada? Biz eshitib ko'ramiz. Bir narsalar gapirib bering, Bir narsa eshitib o'tiraylik. Birodarlar, bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'lmaydi. Bilganimizga nima qilishimiz kerak? Javob berishimiz kerak. Bu qissalarda eshityapmiz. Yana qaytarib aytaman. U ko'ngil xushlikka, bir vaqt o'tkazishlikka emas. Xulosa olaylik. Allohning va'dasi haq ekan. Ibrat olaylik, mana shu ibrat asosida yashaylik. Mana hozirgi kunda ana shu muzeyda deylik, Firavnning jasadi turibdi. Uni mumlashmadi ham boshqalarga o'xshab. Ha? Mumiya deydimi? Lataga o'rab yosh surkab turib uni haligi piramidaning ichiga olib ham qo'yishmadi. Dengiz tagiga tushib ketdi, lekin Alloh taolo chiqarib bermadimi uni? Imom Jazamaxshari mana shu qaysi joydan chiqishligini ham tafsirib yozib qo'ygan ekan. Keyin 20-asrda topildi bu. Imom Jazamaxshari qachon yashagan? Aytib qo'ygan ekan, shu mana-mana joydan chiqadi Topib chiqishdi. Ibrat olaylik. Banu Isroil dengizdan chiqib najotga yetishdi va chiqishligi bilan shuncha mo'jizani ko'rgan ekan to'qqizta mo'jiza Misrda yana bitta mo'jiza dengizda nechta bo'ldi 10 ta mo'jizani ko'rib chiqishibdida chiqishligi bilan bir qishloqqa ro'bara bo'lishdi qishloqdagilar bir daraxtgami sanamgami sig'inishadi butga shuncha baloda shuncha mo'jizani ko'rib turib chiqib aytishdiki va javaz isroil al fa qomi yakifuna lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan fa kalimasi fa ato chiqishdi sirasi kirishdi degani. Dengizni bo'yidagi qishloqqa kirishligi bilan bir qavm bir o'zlari yasab olgan butga sig'inayotganini ko'rishdida, "Ey Muso, mo'g'larga o'xshab bizga ham bitta but qilib bermaysanmi? Sig'inamiz unga" deyshti. Mana boshlanyapti birodarlar. Darsimiz asosiy qismi mana shu yerdan boshlanadi. Chunki 9 ta mo'jizani ko'rgan, xor qilib so'yilib turgan holatdan olib chiqib ketgan Musa alayhisalomni har bitta so'ziga so'zsiz itoat qilish kerak edi-yu. Qora innakum qawmun tajhalun. Musa alayhisalom sizlar bir johil qavm bo'ldinglar. Ya'ni shuncha baloni ko'rgandan keyin yana butga sig'inaman deysizlarmi? Ag'o qol ag'oyrallohi abghikum ilahan huwa faddalakum alal alamin. Sizlarni butun olamlardan afzal qilgan Allohni qo'yib, boshqa ilohni istab beraymi, qilib beraymiz sizlarga? Musa va Banu Isroil ana shu qishloqdan chiqdi, Falastinga qarab yurishdi. Alloh taolo Musa alayhisalomni Tavrotni qabul qilib uchun ana shu vodiyga, Tur tog'iga chaqirdi. Muso alayhissalom qavmini tashlab, shoshilganicha Tur tog'iga ketdi. Inshaalloh keyingi suhbatimiz Muso alayhissalomni Alloh taoloning ana shu Tur tog'ida bo'lgan holiga kelganda davom etkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.